Sva hvala i zahvala pripada samozvišnom Allahu Đelešanu i neka salavat i salam na njegov poslanik i vidjenika Muhammeda sallallahu na njegovu četvrtu i častnu porodicu, na njegova sahabe i na one koji ga sjede sve do sudnjega dana, Allahume amin. Neka je njemu uzvišeno neiznadna hvala zato što nas je večeras okupio ovoj njegovoj mubarek kući, zato što nam je dozvolio da ga večeras veličamo. Braći i sestre, pojam i badeta nije samo ono kad ti hoćeš da kažeš da ću danas i badit. Da ti samo odabereš kad ćeš. Zar ne slušamo i svako od nas zna od ljudi koji govori ja hoću da počnem i da klanjam i da idem u džaniju i tako dalje, tako dalje, a taj proces jako dugo traje. Možda on negdje tamo i nakrani, pokuša i tako dalje, ali još mu se ta vrata ne Dakle, Allah otvara vrata svoje milosti, odnosno dozvoljava kome hoće da ga obožava i da mu robuje. I rob treba dobro da zasluži da mu Allah zvoli da mu robuje. Dakle, nije to sve ono u momentu ja hoću sad ovako sad. I zato grije kada se nataloži na srce, ko čovjeka tu je krenuo i robao Allahu Đelešanu, pa je krenuo da griješi, polako i griješio i griješio i sad im se udaljavao i kaže, dolazi moment kada može da mu se srce zapečati nema više povratka. Više nema povratka. Dakle, nešto je sam učinio i proizveo sa tim svojim dijelima da više nema povratka. To je neka uticaj onog grijeha. Druga stvar, kada čovjek hoće Allah da mora dobro da se potrudi da od Allah traži izum za to. A kada Allah nekom dozvoli, tu je ono pitanje. Sad ne bi dolazimo u tu polemiku i temu, kada stalno se nameće, stalno pitaju zašto Allah odabira od svojih robova, odnosno ako su dvojica, konkretno, zajedno se družili, zajedno šetali, zajedno šerovali, zajedno u haram vrijeme provodili, onda vidiš jednom od tih kako se izdvoji i kako se Allah radi, drugi ostade na skampovici. I kada pitaš neko kaže Allahov odabir, Allahov volja. Drugi pita pa zar je to pravedno? Zajedno smo bili u tome, isto smo radili, sve što sam ja uradio prije i on je radio, Eno on danas pokoran, ja sam ostao. Zašto je Allah njega I samo može jedan odgovor da bude. A taj odgovor se sadrži u ovoj formulaciji Ina Allahe jehdi men hikul buda. Allah upućuje onoga ko zaslužuje. Nečim je ta pa zaslužio. Postojala je neka razlika u nečemu. Ili učinio određeno dobro djelo u određenom momentu kada je Allah to njemu primio, Allah ga je nadavno svoje dobro djelo. Zašto? Zato što on u biti, u srži, u toj svojoj dubini te svoje duše zaslužuje da ga Allah Želešanu. I nisu isti. Možda su činili ista djela, ali nisu isti. Zato ćete naći čovjeka koji ibadet, čini isti ibadet. Allah je pokoran i jedan i drugi, ali nisu im kod Allaha ibadet isti. I to stalno, stalno naši Darija Efendi je pričao o tome. Dakle, može čovjek valjati. Kad kaže imam Nikajma Džauzi, rahmetullahi Kaže, vidiš dvojicu u istom safu, u istom safu, u istom namazu, za isti namaz. Isto obavljaju namaz. Isto slušaju Kur'an ili uče Kur'an. Isto zikr čine na ruku i sešti. Ali razlika između njihovi namaza je kao razlika između nebesa i zemlje. Ali je razlika između njihovih ibadeta, odnosno između njihovih namaza, kao što je razlika između nebesa i zemlje. Vidite da ibadet nije isti kod Allaha Đarašanu. A isti je namaz, forma i badeta je ista kod Allaha nije ista. I tako kad vidiš insana, kaže isti su u grijehu. Nekom je taj grijeh toliko sladak, čeif je, tako inače je grijeh sladak i privlačan, primamljiv, ali neko se poslije tog grijeha kaje. Postoji nešto što ga skoka, što mu ne da mira, a onaj drugi, a onaj drugi se osjeća oholupnom grijehu i nisu isti. Dakle, nije ista težina tog grijeha i tako dalje. Neko će je to neka filozofija. Ne, ovo je suština razumijevanja halali harama. Halali harama. Ja sam večeras imao nije da kažem par riječi o vrijednosti zahvaljivanja Allahu Đelešanu. Pa smo počeli toga da zahvaljujemo Allahu Đelešanu, da kažemo Alhamdulillah i neka mu neizmjena hvala zato što nam je dozvolio, što nam je dozvolio da mu robujemo i da mu večeras i bade zajedno činimo. Da mu i bade zajedno činimo Kaže u jednom hadisu koji je vjerodostojan, kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, imam i prenosi taj hadis. U Mustadrak. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, neće se sakupiti ljudi da čine Allahu dobu, Ovdje se ne odnosi ručenje Kur'ana. Ne odnosi se na zikr, jer za sve to postoje hadisi poslanika. Ne odnosi se za izučavanje i poučavanje vjere. Ovdje kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, striktno doba. Neće se ljudi okupiti ili jedna grupacija na jednom mesu da Allah upućuje dovu, pa će neki od njih čine dovu. Dakle, jedan čini dovu inače, ne čine desetorica, nego jedan čini, a ovi ostali će aminat na toj dobi. Govorim amin ili Allah mu mustađib na Allah primi naše dole, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, a da im Allah neće primiti dole To jeste, zaista će im Allah primiti dole Kada se okupe na jednom mjestu, da Allah zamole za nešto, pa će neki činiti upućivati od njih, a drugi će aminat, zaista će im Allah to i to je vrijednost kad čovjek traži taj moment kad će Allah primiti, a Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi spomenuo one posebne momente u kojim se stalno također govori kad je lijepo posebno moliti Allaha Đelešanu. lijepo je moliti Allaha Đelešanu kad posjetiš, odnosno tvoje srce potrebu za tim. Šta je šukr? Šta je šukr? Kako se definiše šukr? Allah kaže u Kur'an Kerimu se bila bismillah wa qalilun min je šakur. Mnogo mojih robova, odnosno mnogo malo mojih grobova meni mali broj ljudi Allahu zahvalio. Mnogo je ljudi koji su Allahu ne zahvalili. Šukr je povezan usko, dakle tijesno je povezan sa čim se imamo. Ne može biti mukmin, a da nije Allahu šakir, odnosno da, da nije Allahu zahvalan. A kafir ili kufr je onaj koji je nezahvalan Allahu Želešanu. Zato Allah Želešanu kaže Estaidu bila bismillah, fal kuruni adkurkum, vaškuru li, vola takfuru vi se mene sjetite, vi mene spomenite, veličajte, zikr me činite, kaže Allah, ja ću vas sjetiti. A zatim kaže Allah Žešanu, i vi mi zahvaljujte i nemojte mi nezahvalni biti. Ovo nemojte mi nezahvalni biti je prevedeno od riječi ola tekfuru, nemojte biti čafir. Jer čafir je u suštini nezahvalan Allah Žešanu. Sve što vraća kaže ja sam to zaslužio, ja sam to zaradio, ja sam to uradio, sve te, formulacije i takve formulacije ima slične ne pripadaju vjerniku i metak Pa si lijepo napravio, pa si skučio ili skolio kako kažu kod nas. Pa si deci ostavio, nemoj reći ja sam i deset prsti sam to stvorio, to je suštinski, bukvalno kao širk ili kufr koji su čini. Širk kao da se Allah pripisao druga. Prvo samo Allah stvara, a drugo Allah obskrbuje koga On hoće. Onako kako On hoće, na način koji hoće. Onako u onoj količini u kojoj On hoće. I kada vidiš sve to što imaš, i kada se plaho potrudio, i vremena potrošio, i snage u to potrošio, i da te svoje mladosti i zdrave u to potrošio, ko ti je sve to dao nego Allah Želešanu. Mogu da ti uzme zdravlje, mogu da te zauzme nekim drugim problemima, mogu da ti sve to uskati, pa da ništa toga nema, nego si muftačan kao malo dijete kada ga, kada ga roditelji rode ili dobiju da bliža njemu. I kada sve to srekneš, kaš, alhamdulillah, hvala Allahu na tome. A često čujemo ljudi kaže ja, ne, ti se potrudio, Allah ti je dao znanje, snagu, vrijeme i tako dalje, tako dalje, tako dalje. I zato je nezahvalnost suština kufra i nevjerstva. Nezahvalnost Allahu Đelešanu. Zato Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže, hadis, koji se odnosi direktno na naše hanume, majke, sestre, čeri, ali je povezan sa ovom temom. Kaže poslanik alaihi salam, o žena, bojte se Allaha i pazite se džahnemske Zato što sam pogledao u džahnem i vidio većinu stanovnika džahnema žene. Ovdje se ne odnosi na kjafirke. Jer kao muškarci, tako i žene koji su nevjernice, nevernici će padnuti u džahennem. Ovdje se odnosi na žene muslimanke koja će opušati ili probati džahennemsku patnju. Zbog čega to? Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kaže da sallallahu alejhi ve sellem zato što će biti nezahvalni. Ali iskorištena riječ zato što će činiti kufr, negirati, kažu Boži poslaniče, kažu sahabi. Jer će to žene negirati Allaha Đelešanu, kaže ne, već će negira dobročinjstvo njihovih supružnika, odnosno njihovih muževa. Pa ćeš jednoj od njih učiniti do, dobara ili hiladu dobara, stalno ćeš činiti dobro. Čovjek prema svojoj ženi, pazit će, prižit će, slušat će, i tako dalje, i tako dalje, i kaže Rasul sallallahu alaihi jednog dana, jednog momenta, jedne prilike neće, neće udovoliti to što će tražiti od njega. Pa će se ono okrenuti riječima, i negirati svo to dobro koje je učinio. I reći će, mare ra'eitu minke hajden katum. Nikad je tebe hajden se. vidio. Jako teška formulacija. Možda ona bezazlena, momena, slabosti, huje, brzine i tako dalje, tako dalje. Međutim, negirat će sve to dobro koje je trajalo godinama Paže i prike, Ovdje se ne odnosi na ljude zvučare, kaže ženo, poslušaj ovaj hadis. On čini što čini, ona priča o djeci i tako dalje, on lupo i tako, ne, ne, ne, Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, šest stvari ne trebaju da su na šest mjesta. Od šest stvari koje spominje poslanik alaihi sallam, dvije su, kaže, ne treba dobra žena da bude pored lošeg čovjeka i pokvarenog I ne treba, kaže, dobar čovjek da bude pored loše žene. Ovdje se odnosi kada je čovjek dobar i pažljiv. I kada šeitan dođe kod žene i nagovori je, odnosno u propasti sad i bade i dobročinstvo i kaže nikad do tebe hajda nisam vidjela. I kaže Rasul sallallahu alaihi da će to biti razlog da ona kuša ženevsku skupa. Što znači nezahvalnost. Kako onda nezahvalnost prema Allahu Đelešanu? Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Men da je škuru nas, da Allah. Opet hadis koji se direktno tiče nas. Mi stalno govorimo i badu. Relacija roba i raba. Insana i gospodara. Međutim, Allah Đelešanu mu je milostiv i on oprašta ono kome on hoće, onako kako hoće, onoj meni koji hoće. I Allah Đelešanu mu kažu, naši stari ostala ta riječ Gani rahmet, on je, Allah gospodar, svi svjetova, kod njega ima toliko milosti da oprosti sve naše propuste. Ono što možemo zamisliti, ono što ne možemo zamisliti. Pa je to opisano u hadisima do te mere da čovjek zastane, da može samo da ih citira, ali može i razume. Kada bi tu je sine Adamov, kada bi tu i grijesi ispunili prostor između nebesa i zemlje, a zatim rekao stakfirullah, iskreno stražite Allah, oprosti, kaže Allah Žešanu, la gafartu leke, u ubali, ja bi sve to oprosti, po meni nije teško. Da li može čovjek da zamisli da može da učini grijeha koliko prostor između nebesa i zemlje? Da li može čovjek da zamisli da učini grijeha koliko je težak ovaj dunjavus? Pa iskustvo tom hadisu kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da Allah Đelešanu kaže o robe moj da bi mi došao sa isto toliko grijeha da su oni koliko ova zemljska kugla teški koliko ova zemlja a zatim mi došao ne pripišeš ni druga i ne kažeš ima drugi Bog koji zaslužuje da se obožava i nikom drugog mimo Allaha ne obožavaš, kaže Allah Đelešanu, za isto toliko milosti i rahmeta bi ti došao. Međutim, je drugačija situacija kada se tiče nas, između nas. Kaže Sufjan Etheuri rahmetullahi alaih, a bio je imam Hadisa, emir Hadisa, vođe Hadisa u vrijeme Tadina, bio je vrijeme Ebu Hanifa rahmetullahi alaih, kaže lakše insanu, da sretne na Želešanu sa 70 džunaha i grijeha koji su između njega, dakle roba i raba, između tebe i tvoj gospodana. nego da sretneš Allaha sa jednim grijehom koji između tebe je sam, sa tuđim hakom. I zato kaže poslanik sallallahu Alaihi onaj ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan Allahu Vidite mene. Onaj ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan Allahu Želešanu. E to se odnosi onaj hadis koji je spomenut za žene, za majke i sestre naše, koji se odnosi na i nezahvalnost. A se odnosi sad među nama isto. Čovjek ti čini dobro, izlazite u suce, ti, tako dalje, tako dalje. U momentu sve to pregaziš, odbaciš, kažeš šta, šta, šta sam ja od tebe ovaj, video, kaj je, tako dalje, tako dalje. U drugom kaže, hadisu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada neko vam učini neko dobro, kada vam neko učini neki izmen, Olaša vam neku nevolju, pomogne vam u nečemu. Kaže sam ne nagradite ga adekvatno zato što vam je učinio. Odružite mu se adekvatno zato što vam je učinio. A ako ne možete, onda recite da zato Allah Allah te, Allah te nagradi. Zato što si prema meni tako postupio, dakle kaže su sasvim, tako si upotpunio, upotpunio si svoj zakon. Na koji način? Kada ne mu uzvratiš, onda mu uputi iskrenu, čistu dobu i reci Allah te nagradio zato, Allah ti to nadoknadio, zato što svako prema mene postupio. Jer vidite da je zahvala suština naše vere. Vidite da je zahvala suština ahlaka ovog islamskog s nam je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, zahvalnost prema ljudima. Zato, braćo i sestre, uh, zahvalnost se dijeli na ova dva dijela, prema Allahu i prema ljudima. I usko je povezan. I zato je Muhammed Ali sam rekao, ko nije zahvalan ljudima, nemoj da glumi da je zahvalan Allahu Žešan. Nemoj jer nije zahvalan. Znači samo će se pretvarati, kaže on poboža, dobar, a tuđe hakove, tuđ obraz, tuđe, dakle, ono sve što može da povrijedi, porodicu, i metak i tako dalje, i tako dalje, ne briži o tome. I kaže sam Ali kaže poslanik Ali Salam, nije taj čovjek zahvalan, nije taj čovjek zahvalan Allahu Žešan. Kaže gospodar svih svjetova se bila bismillah. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ Kada se tvoj gospodar oglasio, dakle kada je Allah Želešanu objavio وَإِنْ تَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَكُمْ Ako vi budete zahvalni, mi ćemo vam dati još. Mi ćemo vam uvećati naše blagodati koje smo dali. Ovdje postoje garancije. U ovom ajdu postoje garancije. Zašto? Kada Allah Želešanu da svojim robovima blagodati, pa mu oni zahvaljuju na tim blagodatima, Allah garantuje da će te blagodati sačuvati i uveći. Sačuvati i uveći. Kaže Ibn Abdulaziz, Rahmetullah Ali, srežite vaše blagodati. Dakle, osigurajte i sa zahvalom. Sa alhamdulillah. Hvala Allahu na svemu što mi je dao. Uvijek zahvaljujte i šučurajte Allahu Đelešanu i zato Allah kaže ako vi budete zahvalni, mi ćemo vam dati još. La nekum. Allah kaže, ja ću vam uvećiti. Ja ću vam uvećiti. Kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kada čovjek popije utaj vode i pojede zaloga i gleda pa zahvali Allahu sa riječima Alhamdulillah, Allah je zadovoljan sa tim sudom kada Allahu blagodat, makar ovo što je minimalno, što svaki dan, taj vode iz ovoga teba, svaki Allahov dobi, onaj najbogatiji, onaj najsiromašniji koristi u svakom danu te Allaha blagodati. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, kada rob popije gutaj vode i pojede zaloga hleba, pa zahvali Allahu Đerašanu, Allah je zadovoljan sa tim svima. Što znači, ako odmah okrenemo hadis drugačije, i vidimo šta on poručuje onaj čovjek koji jede, Allah je blagodati pija, od je blagodati odjeva se, je blagodati, Allahove blagodatima, pa mu nije zahvalan, Allah nije zadovoljan s tim robom. Nije zadovoljan Allah sa svojim robom koji koristi njegove blagodati, a ne zahvalja. Kaže da je Musa alaihi prenosi se u jednoj da je Musa alaihi salam pitao gospodara Sisjeta. Pa je rekao gospodara, salaitu fa min Kibelike, Ako panja namaz, pa ti si mi omogućio da ti ibadetim. Ojta sadaktu min Kibelike. Ako udjelim sadak, pa ti si mi dao da udjelim. Dakle, nije moje ni prvo ni drugo. Ono prvo, dao si mi, nadahnuo si me, podučio si me, dao si mi ima, a onda ti zahvaljujem na taj način. To je sa namazom. Drugo, dao si mi metet i obskrbio me, pa je udjelim, to je tvoj metak. Fekejfe eškuruke Kako da ti zahvalim Gospoda? Traži Musa sam kao poslanik ili ne, od neodobranih poslanika, kako Allah da zahvali? Kaže Allah Želešanu tada objavljuje svom poslaniku s kojim je samo razgovarao bez posljednika. i zato je Musa nazad kelimu Allah, Allahov sagovornik. Allah mu je tada objavio Al-an mi ja Musa. Sad si mi zahvalio Musa. Kada si svestan svega toga. Kada si svestan svega toga, sad si mi zahvalio. Kada si svestan, kada udjeliš da nisi ti to stvorio, kao što kažu, da nisi ti to svojom snagom, znanjem stekao, nego sam te ja obskrbio. I kada si svestan, kada mi ibadetiš da sam te ja nadahnu i pomogu u tome, tada si kao vjernik Allahu zahvalio. Tada si kao vjernik Allahu zahvalio ovaj razgovor između gospodara i njegovog odabranog poslanika. Kako mi je Allah Đelešanu zabavljeno? Da li je dovoljno čovjek da kaže Alhamdulillah na svemu, ali da ne ispuni Hakovu u tome? Zahvalan i metak, braćo, ste njegovu djelivanje. Zahvalan i metak jeste kada dođe vrijeme zekijata da se iznu zekijat i da se udijeli onako kako je propisano. U onoj količini meri kako je propisano. Zabava na imetak svakodnevno možda bude sada kako kaže poslanik Muhammed sallallahu ve sellem čuvajte, pazite se džehenemske vatre čuvajte sebe džehenemske vatre makar polovicom koji koju tu dijeliti. Polovica gurme, koliko košta, koliko vrijedi kaže makar sa tim se čuvajte džehenemske vatre. Ako ne može ni to, onda je lijepa riječ sadaka. Lijep savjet, lijepa riječ ako ne može ni to, onda osme u lice bratu muslimanu, vedra čela, vedra lica, da se susjetneš, da se poselaniš, kaže su sallallahu alaihi sallam, i to je sada i tako čuva sebe od džahennema, a približava sebe džennetu. I zahvala na imetak, braći i sestre, jeste udjelivanje. To je prava zahvala na imetak. Kada zadovoljna, zadovoljna srca ispunje, izvojiš ono Allah Zahvala na znanje jeste podučavanje. Zahvala na snagu, zdravlje, mladost jeste rad, učenje, sve ono što dolazi. Dakle, nije to samo da staneš da kažeš alhamdulillah, ovo ništa da ne uradiš. mnogo ima onih koji, koji izgovaraju estakfirullah. Ja? Ali su uporni i ostaju na grijehu. Kažu da je to teuba lažova i licenara. Koji kaže estakfirullah to grijeha, a čezne i razmišlja o njemu i jedva čeka da dođe do njega. Dakle, od te teube nema ništa. Izgovorio je jezikom, a njegovo srce je ostalo, ostalo čvrsto i ustrajno na grijehu i njegovo tijelo također. ako se možda tog momenta odvojilo tog grijeha. Dok čovjek jedni tu i pogriješi pa se iskreno u srcu pokaje i odvrati tog grijeha i zatraži oprost, oprostit će mu se, makar si vratio tom grijehu. Ali on nije ostao vezan za taj grijeh, to su momenti slabosti, kako poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam to spominju hadisima i detaljno obrađuje grijeh. I detaljno govorio bih, tako vraću isto kod zabave. Zabava jeste jezikom, ali ona mora da bude u onoj meri prema Allahovim blagodatima, odnosno postupanju Allahu prema Allahovim blagodatima, Allahovim blagodatima onako kako traže nas. Kako traže nas. Kaže Hasan al-Basri, rahmetullahi alejhi, Allah daje svoje blagodati kome on hoće, naliko koliko on hoće, u meri koju on hoće. da odabira bi. daje. Pa kaže, kada mu robovi nisu zahvalani na tim blagodatima, ne kaže te blagodati ne To je mali belaj. Da imaš blagodat pa ne nemaš. Ali da ti ništa ne fali. Dakle, da nisi, da nisi u iskušenju zbog te blagodati. Hasan Basri kaže, kada Allah da svoju blagodat kome on hoće, pa mu taj rok nije zahvala na toj blagodati, Allah je promijenio kaznu. Poseban problem. Kada Allah kaže Allah svog roba, putem blagodati koju mu je dao. Ti si se obradovao, srce ti se ispunilo, ali na kraju te čeka kazna od iste te blagodati, još na dunjalku, da ti bude azab od nje, da ti bude azab od nje, zato što nisi bio zahvalan. Kako to? Poređajte redom, gledajte ljude kojima je Allah dao adab, pa nisu dužili hak prema Allahu da zbog toga Nisu podučili svoj adab ovako kako treba i pa je Allah kaznio na dana. A nema, nema, nema veće blagodati i nema draže blagodati srcu i od grada. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam El veledu tamaratu kad dijete plod srca, dijete koma srca. I kada se taj komat odmetne, zbog čega? Zbog čega insan doživi zulum, a taj evlad mu je bio radost srca i trebao da bude garancija da čovjek uđe u žene, kako kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, poslije smrti kada dolaze do radijata. Ako ga nisi podučio vaspita, odlučio hak prema njemu, doće kazna da z e, zlostavlja, maltretira, roditelja da Allah sačuva što danas nije rijetnost. Pa tako isto sa blagodom, sa, sa Čovjek zaradi, stekne, zgomila, ali šta se dešava? Ne, ne odluči ovaj dug zbog tog imenka, pa može u veliki musibeti preko tog imenka. Možda izgubi glavu zbog tog imenka. Pa tako i s položajem. Kad govorimo o blagodatima koje su pa tako i u braku, kada se djevojka uda za, za, za odabere, vidi se ili čovjek oženi lijepu djevojku sa tim lijepim ciljem, ali ne obliži ovaj kako kaže poslanik on se osim pogledaj u njegovu moralu, veru i tako da ono što nabraja poslanik alejhi selam, kaže nemoj nemoj ljepotu, nemoj bogatstvo, nemoj porijeklo, ono zbog čega inače ljudi traže, kaže refuz mi vjernicu, a onda će biti inšallah zadovoljan, odnosno tvoje srce će biti ispunjeno, Allah će ti nadoknaditi sve to ostalo. I onda kada čovjek pristupi tome, možda samo malo treba da prođe, onda dolazi kazne iskušenje, veliko, koje je jako teško kada postane džahennem, zato što kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dobro i čestite žena muslimaka je džene na dunjavu. Najveća blagodat poslije la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, poslije bogobojaznosti, kaže da su alaihi wa sallam, dobro i čestite žena. Što znači da je najviše iskušenje poslije kufra i širka da insan ima u svojoj kući musibe i iskušenje sa te strane, to jeste da bude čovjek kažen sa lošom ženom ili žena sa lošim čovjekom. I treba tu insan dobro da popriži, da pogleda kako, kako postupa. Onda, odnosno, pogledaju svoju djecu, jesi li vas pitao da tako razmišljaju. Sve to povezano. Jesi li hranio halalom, jesi li udovorio halalom ili te nije bilo briga, pa si haramio. Ako si haramio, nemoj čekati na kraju halalom. Zato što kaže Muhammed sallallahu alaihi sallam, kulu džesedi nebete mene sahti fenaru aula bihi, svako tijelo, svaki organizam koji se nahrani haramom, nek na svoj vatri. Svaki organizam koji se podigne na haramu, samo ga ne može čistiti. Ne možda očekuješ od njega ni halal povodac od toga rada koji ga hranio haramom, niti možda od njega hajira da očekuješ, niti da ti pomogne, niti na dunjavu, niti I zato kada pogledamo ovaj šuk koji se spominje, kako kaže Ali radijallahu anhu arda, Kaže šukr i blagodati, zahval i blagodati su usko povezani. Usko povezani. Pa kaže, neće prestati Allah da daje svojim robovima blagodati sve dok oni budu zahvalni. Dakle, mezi se garantuje, uvećanje blagodati. A kada robovi prestaju da budu zahvalni, onda se to propada i insan gubi pravo na blagodati. Ali to da gubi pravo na blagodati, rekao smo da je manji galaj od toga da te blagodati budu kazatom i sanu. Još nam još prije adet. Pravi se vraćao i se vrednoj Prade i želim da je, da spomene. Ne bismo da dužimo, a već se učinilo neki 25 minuta. Jednu predaju koja se odnosi na čovjeka koji posebno gleda na ovaj dunjavu. Koji posebno gleda na ovaj dunjavu. Nije predaja koja u kratkoj formi prenesena tučenjaka u jednom etaru kako stoji, kaže da je jedan od Allahi poslanika naišao, išao putem i naišao je pored kamena iz kog se cijedila voda neprirodno, manji kamen, mali kamen, iz izvira izvire voda, cijeli se voda. I Allah poslanik zamoli Allaha Đelešanu da mu dozvoli da mu dozvoli da razumije taj kamen zbog čega se to i šta se to sad i dešava. A znamo da je Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam panj govorio, odnosno zbog njega pa. Znamo da je Boži poslanik u drvo dolazilo kad bi ga pozvao. Znamo Božji poslaniku da bi došla Kamila pa bi stavila svoju glavu na njegovom bar hrame i žalila mu se na zulum i nepravdu koju čini njen vlastnik njom. I ovaj poslanik, jedan od poslanika, pita ovaj kamen šta ti? Kaže, plače. Zbog čega plačeš? Kaže, zato kada sam čuo Allahove riječi u kojim Allah kaže وَقُلُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ kafirin, njegovo gorivo, džahennemsko, bit će ljudi kameni, kamenje, koji je pripremljen, odnosno ta vatri je pripremljena kafirima i nevernicima. pa se bojim da me Allah ne kazni i ne učini onim kamenom koji će biti džahenevsko Pa je Allah poslanio, a oni su njihove dove su primane, pa je podigao svojemu barek ruku i zamolio Allaha Đelešanu da taj kamen sačuva. Pa je Allah kabulio dobu. Kaže drugom prilikom kada je taj Allah poslanik naišao pored tog kamena. Vidio je da opet iz onog kamena curi ili plači voda. Pa je upitao, zbog čega sam plačeš? Kaže Allah poslaniče, kada si za mene zamolio i kada je Allah tvojoj dobi udovolio da me neće učiniti džahenemskim gorivom, ja sad plaćem iz zahvalnosti, ne plaćem iz strada. Vjerni kada je svestan da ga Allah nadavno da mu srdu učini, da mu zahvali, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dva oka neće pržiti džahenemska vatra, jedno oko koje je čuvalo njegove granice, a drugo oko koje je iz straha orosilo suzama ili zaplakalo iz straha prema Allahu Garancija da ga neće džahenemski dim dodinut, odnosno džahenemski planet. Prenosi u jednoj predaj koji prenosi Ebu Lejh Samarkandi, Ahmedullahi Alejf. Kaže u vrijeme Haruna Rašida, u vrijeme Haruna Rašida, dakle poznatog vladara Halife, o kojom i dan danas pišu i priče i bajke za djecu i snimaju filmove, crtane za djecu i tako dalje i tako dalje, ovaj, zapadnjaci i istočnjaci, dakle i muslimani, kafiri govore o tom velikom vladaru, koji je imao veliku vlast, veliku imperiju, koji je vladao i bio jedan od najmoćnijih vladara svijeta, to je Harun Rashid, u njegovom vremenu kaže se da je bio jedan od učenjaka i pobožnjaka koji je bilo puno, a koji je bio u Basri ili Kufi. I kaže ovaj čovjek, dakle, ovaj insan, ovaj pobožnjak, učenjak priča taj događaj. Kaže, jedan dan sam želeo da izađem u čašu i da nađem čovjeka koji će da radi, da mi nešto kući odradi, neki posao, majstora da nađem, da mi radi kod kuće. Pa sam izašao i zaputio se tamo na ono mjesto gdje ljudi čekaju koji su znali neke zanate. Pa sam došao na to mjesto i našao ljude koji su ovaj, dolazili za naknicu. Vidio sam jednog mladića jako pripsano, lijepo, krupno. Kaže, nakon mi izgleda, sam privučen svojim izgledom, priđe kod njega, nazvam mu selam i rekao mu da imam neki posao kod kući. Pa da mi on pristaje da dođe da radi i za koliko. Kaže, pristaje mi da radim za dirhem i deset dijelova dirhema, odnosno centi ili pare, kako već. Kaže da radiš od sad pa do I kaže, krenuo je za mnom, došao je kući, kada sam došao na ono što je trebao da odradi, on je uradio koliko trujice ljudi mogu raditi. Pa sam ja uzeo onaj dirhem i deset dijelova i ubijenju. Odnosno platio mu njegov trud i rad. Pa je on kaže, poselavili smo se, onda sam sutra kad sam osvanuo, opet mi je nešto palo na pamet, opet sam nešto želeo da uradim ili doradim i htio sam samo njega uzmem. Pa sam otišao na ono mjesto gdje, sam ga juče našao, da ga tražim, da mi opet uzeo da mi radi, kaže nisam našao. Pa sam pitao one ljude, on, onom mladiću, nisam uzao ime, pa su, pa su mi opisivali i rekli mi, taj čovjek izlazi samo jedan put hektično. Taj čovjek izlazi samo jedan put hektično da radi. Izlazi, kaže u onom danu jučerašnjem, kaže, dođi izuće nedelje, kaže naći ga na mjesto. Pa kaže, ja nisam htio nikog da uzme da mi radi, čekao sam tu nedelju dana da, da bih njegov Prošla je nedelja, kaže, došao sam, otišao i našao sam Gizu. I rekao sam mu, brate, jesi li opet ti raspoložen da dođeš kod mene da radiš isto onaj posao, kaže, jesam. Za koliko kaže, ko što smo se dogovorili. Isto kao i prošle nedelje. Za dirhem i deset centi. Kaže, krenula za mnom, otišao sam u kući, kada je došao, kaže, brat. Vidio sam da uradio koliko zatrujiš. Isto je radio, dakle istim intenzitetom. Znam koliko ljudi odradio koliko on odradio. Kaže, kad sam se htio poslaniti sa njih, sam dva dirhema i 20 centi. Htio sam da ga nagradim duplom denicom. Dok sam prišao sa njim, dao sam onaj novac. Kad pogledao novac, kaže, mi se nismo dogovorili za, za ovaj iznos. Mi se nismo dogovorili za ovaj iznos. Mi smo se dogovorili za dirhem i 10 Kaže, brate, ja znam kako smo se mi dogovorili, ali ja želim da te nagradim i da ti dam od mene hediju. Boži poslani Muhammed sallallahu alejhi uzimao hediju. Kaže, nije sadaka, ovo je hedija, od mene poklon. Kaže, ne, ja sam namijetio da dođem i da radim za ovoliko. A to što je više radio, valjda je radio da bi dao njemu sadaku, da bi ovom čovjeku ostavio toliko i to što je za i toliko bi bilo dovoljno. Kaže, brate, ja od srca ovo ti dajem. Kaže on se nadljuti i rekao, tako mi Allah si mi i nije, pokvario si mi nije, i moju nadlicu, i moj rad, i poslije ništa tebe neću. I kaže, vratio mi ona dva dirhema, i oni 20 centi, i kaže, zašto slučaj? Kaže, ja sam pokušao da mu ono silom, zorom da, kaže, on je rekao, subhanallah, nemoj navarivati na mene. I otišao čovjek, kaže, ja se vratim nakon zbunju kod moje harume, kaže, vrati se kući, i rekao, žena, znaš šta bi sa ovim čovjekom? Kaže, nešto da uzme, zbog čega? Kaže, pokušao sam da ga nagradim, da mu dam dva dirhama. A onda mi je rekao, ti si pobrko i nije ti nameru i poslije i sve, ništa neću uzeti. I otišao je ljud. Nije mu dao njegov hak. Kaže moja hanuma mene, kaže on, kaže mu žena, odnosno kaže meni moja hanuma, Allah učinio sa tobom kao što su ti I nije si mu i djelo, i nisi mu platio. Kaže, pa sam ja puno bio jako zemirio, jer sam čekao sada da idem da ga tražim i nekako da se dogovorim. I nekako da riješimo taj problem. Pa sam sutra dan poran i otišao i tražio i nisam mogao da ga Pa sam se raspitivao gdje on živi i gdje boravi, pa su mi ljudi govorili, pa sam išao s okacijom i tako dalje ulicama, dok nisam došao do jedne male kolibe, kaže, zakucao na vrata, ušao u kuću kada sam dobio dozvolu izu, kaže, u sve te kolibe koje ništa nije imalo, osim zidova i onog njegovog alata i hasure na kojoj on ležao, a bio je bolestan, dohvatila me bolest i kaže, onako onom stavu ja sam nazvao sela i kada sam ga vidio kako, u kakvom je halu, tražio sam nešto od I rekao sam mu, brate, znaš ti kakva je vrijednost unijeti radost u srce muslimana? Pa želim da nešto zatražim od tebe da me Da dakle, da me obraduješ jako ono što ću tražiti tebe. Kaže, buju, Kaže, hoću da mi dozvoliš da te uzmem kod kuće i da te pazim i gledam i negujem i hranim dok nas Kaže, prihvatam uz tri uslova. Prihvatam uz tri šarta. Prvi šart jeste da mi stalno ne donosiš hranu. Ono ko kod nas stalno uzmi ovo, uzmi ono, kaže da ne opterećeš sa Kad bude gladan, ja ću te tražiti. Drugi šart jeste kada umre, da me ogasuliš i u četirine zaviješ, ali da ne kupuješ četirine, već ovo, ovaj čaša koji je mene, da me ove četine zaviješ i da mi tanja ženazu i da to znači da on već osjetio kraj, kako odmah na prečest. A treći šat, kaže, treći šat ne mogu da ti kažem. Treći šat ostaje tajna, sve dok ne dođe vaka da ti kaže. Kaže, prihvatam da te uzmem kod kuće sa ta dva šata koja znam i treći taj uslov koji nastaje. Pa sam ga uzeo na riječe, koliko je bio slabio, kaže, od njega kuće. Kaže, prođe dan, dva, zove Kaže, brate, dođi vam. Došao je vaka da ti kažem treći uslov stavi ruku taj moj džep. Kaže, stavio sam ruku i izvadio iz džepa. Kaže nešto što je smotano, svezano. Se žure neki. Pa sam otvorio i vidio da je jako vrijedan ili bogat prsten. Koji je bio posebno kamena. Kaže, brate, kada umre i kada me ogasoliš u četirine, zaviješ i ukopaš, taj prsten odnesi Arun Rašiju. Halifi. Kaže, malo me zbunio sam ti, kaže, reci mu, prenesi mu salam od meni poruku. Boj se Allaha i nemoj umrijet u ovakvim halovima. Ako umreš u ovakvim halovima, treba će se kada su njima I sve se, kaže, ubrzo desilo. I njegova smrt. I ja sam radio, nakon kako smo se dogovorili. Ja sam ga gasumio, ja sam mu one čitine to, ja sam ga ukopao, klanio mu ženazu i ukopao. I ostalo još ovaj treći ustav, ovaj demanj, od tog čovjeka kog sam slučajno sreo i tako neke stvari čudne vidio i kaže još mi ostalo da sretnem halifu Hanu Rašidu, da mu predam taj prsten i da mu predam, da prenesem taj salam. Pa sam kaže otišao i tražio Harun Rašidu, u Bagdadu. Pa kaže kada sam sigao u Bagdad, jako je bilo teško prič halif. je izlazio jedan put i mesečnom u grad sa svojom sitom, pa je bilo jako teško doći do njega. Pa sam uzio toj i napisao na pismo, poruku Kaže, poruku otprilike u ovim riječima koje, koje mi je ovaj mladić rekao. Pa sam pokušao da mu priđem, pa sam, kaže, krvnu muku vidio taj dan. Mnogo batina i pedreka sam dobio na, na ova moja leđa od policije i od onih čuvara koji su čuvali halifu, jer sam ja uporno pokušavao da mu priđem i onda sam jednog momenta poslije svih tih iskušenja došao do njega i bacio na papir i kaže, odalio se. Toliko sam mogu dodati. Kada se halifa vratio u dvor, otvorio onaj papir ono, onu poruku, ono pismo i video čudne riječi koja su ga dojmile, koje su ga malo zagolicale. Pa je rekao svojoj gardi, nađi mi ovo Ovo Ovog koji je bacio ovu, poruku, hoće da mi dovede. Pa su oni to odmah uradili i našli ga. Pa su me doveli kod halife, kad halife, Halife je sedao na svom tronu. Ja sam ušao, mi je rekao, brate, šta imaš da mi kažeš? Zbog čega ona poruka? Kaže, u travu jednu. Kaže, to je poruka od mladića s kojim sam se ja sreo zidara koji je radio kod mene dva dana, koji nije htio da uzme tu nadnicu, taj drugi dan sam htio da ga nagradim, pa sam otišao to silom da mu platim, pa sam ga našao i sve mu ispriča sve do smrti, a onda kaže treći šak je bio ili uslov kada preseli da ti prenesem selam i poruku od njega i da ti donesem ovaj prsten i kaže tada izadi prsten iz džepa i dade halif I kaže halifa kada je vidio onaj prsten se promijenio. Kaže jako, jako je gledao Kaže, pogled mu su na onaj prsten, uzeo prsten i počeo da plače. I kaže, otkud ovaj prsten po tebe? Kaže, to je prsten tog zidara. Kaže, zidar, kakav zidar? Pa je plako halife, i svoju glavu i seo je na zemlju i dugo je plako i govorio riječi, sine moj, savjetuješ mi život i mrtvo. Savjetuješ mi živ i mrtav. Sine moj, savjetuješ mi živ i mrtav. Pa sam se ja zbunio zbog tih njegovih riječi. Kaže, gledam ono, sir, kakav sir, kakav princ. I kaže, kako ovaj Kaže onda Alifa, kada se dobro natlako i isplako, Selena nama je, kaže, svoj prijestov i ponovno mi rekao, priđu sada ti kažem. Kaže, to je moj rođeni sin koga ja nikad nisam vidio. To je moj sin koga ja nikad nisam vidio. A ovo je dokaz da je bio živ do sada. Kada sam bio mladić, kao princ, kaže, izašao sam jedan dan u Bagdadu i šetao sam ulicama Bagdadu. Sreo sam djevojku koja mi se jako svidjela. Pa sam popričao sa njom. Pa sam želeo da je oženim i da je uzmem. Ali moj otac Alita Mehdi nije bio za to. Već je htio da me oženi iz staleža, odnosno s princezom i tako dalje, nije želeo da ja uzmem tu ženu. A ja sam se jako vezao za nju. Pa sam je tajno oženio. Pa kada sam je oženio, kaže, odveo sam je u Kufu ili Basru i kaže, ostavio sam je tamo i dao sam mu mnogo imenka i dao sam mu ovaj prsten. I rekao sam im, kada moj otac preseli ili kada ja sad uskoro ako Bog da postanem halifa, to je bilo blizu, dođi i bit ćeš kraljica, bit ćeš sultana, bit ćeš moja žena. A dotad ne može da se pojavljaš, jer ja ne želim babu hater i da kaže da ovaj, odbacim i da ga prekršim. I tako sam učinio. Allah je, Allah je odredio da vam u drugom stanju. Kada sam bio takvu kufiju. Kada poslao sam halifa, ona mi nije dolazila. Pa je prošlo vrijeme, pa sam ja, kaže, otišao sa svojim ljudima u kufu da je tražio. I uporno sam je tražio i nisam je Pa sam je toliko tražio da su ljudi govorili koliko mi znamo, ona je preselila i dijete sa njom i kaže na moje traži. Pa sam se pomirio sa kaderom i odredbom vlada Želešanu. Dakle, nije, nije, nije izneverio. Nije emana što ne Želio da je uzme. Ali, kaže Allah, odredo da ona preselila. Pa sam, kaže, ostao i onda sam se ženio sa ovom Hanom koja mu je tad bila i kaže nikada nisam znao da živi. A ovaj mladić je znao da je princ. Znao je da je, dakle, da otac halifa, znao je da je on prestalo nasljednik, jer je on najstariji halifin sin, i samo je trebao da se pojavi da uživa sva prava i sve blagodati prijestova i vlasti koje je njegov otac. Međutim, bogobojaznost i iskrenost i strah od toga u ovoj poruci koju mu je rekao boj se Allah i pazi se u kakvom ćeš halu umrijeti. Boj se Allaha, dakle pazi se od vlasti što činiš. Ako umre s ovakvim halom i mukama, da će se kajati sudnjima dana. I kaže halifa, brate, hoću da večeras dođeš kod mene kada padne akša. Kada padne noć, da me odvedeš, da mu makne na zavim. Pa sam, kaže, pristao i došao sam poslije akšama, izašao je halifa prerušen sa dujicom ljudi i odlao sam ga na groblje Abdullah ibn Mubaraka gdje sam mu ukupao sina. Pa je on otišao kod Nezara i seo pored Nezara i cijelu noć za sabaha plakao. Kaže, milujući onaj Nezar i govoreći sine moj, savjetuješ me i živ i mrtav, pa kaže, ja sam tu noć proplakao sa njim, ne zbog sina, ja sam njegov upoznao tako, vidio sam da je čestit, iskren insan, ali kaže, plako sam zbog plaća Halita, koliko on, koliko on plako i koliko on, dakle, bio skrhan i slomen zbog tog događaja. Kada je došlo vrijeme sabaha, Rekao je, dosta je bilo, hoćemo pa da se vratimo. Pa smo se vratili do, vratili smo se do njegove, njegove, ova, njegovog dvorca. Pred dvorac mi je rekao, brate, ovo što si učinio za mene nikad ti zaboraviti neću. Ovu uslugu koju si učinio meni i mom sinu. Ali hoću zato da te nagradim. Hoću kada se rodi sunce, da mi dođeš i da ti dam jednu nagradu od mene. Ta nagrada nije jednokratna. Ta nagrada će biti svaki mjesec dok sam ja halifa, a kada umrem, ostavio sam vas sjetni ugovor i oporuku da ti daju tu nagradu dok si ti A to je bilo 10.000 dirhema svaki, svaki mjesec. Ogromno bogatstvo. 10.000 srebrenjaka da mu daju svaki mjesec. Iz halifine hazne. I kaže, dođi danas da uzmeš tu nagradu i svaki mjesec da dođe da uzmeš tu hvalu. Kaže, ja sam se okrenuo, pogledao i rekao hoću halifa ako Bog. Poselamio se sa vratio se i nikad, nikad mu nisam više otišao. Nikad nisam otišao jedan dirham da uzmem. Jer je uzao poruku njegovog sina, princa koji nije bio ništa toga. Bojeći se, bojeći se da, da ga dunjalu, ne mi bojeći se da mu dunjalu ne učini fitnu, već je ostao zahvalan Allahu Đelešanu sa tim. A ovaj pobožnjak je uzeo ders toga. I to je ostalo kao poruka i pouka da moramo, da moramo čemu biti, moramo biti ograničeni, skromni, moramo biti Allahu Đelešanu zahvalni, moramo razmišljati o tome, nemojte braću gledati Allah dao ovom ovoliko, onom onoliko, pogledaj što je tebe dao. Dao ti je zdrave, dao ti je porodicu, dao ti je hajli, dao ti je, ako ti nešto toga nije dao, dao ti je na drugu stranu, nikoga Allah nam sada svoju blagodati. Ja kulu kovi hada, Allah, lijevo lakum, i nam gafur rahim. Govorimo ove riječi, da Allah oprost za mene za vas, molite nam Allah oprost to što vam je gostila, to što vas praša, samo lijepo na tuva i barakatuh.